Horbi proiektua hasi zen, espaldi horrein, e, uste dut, uh, zerbait atera zera 2000 eta amairu edo amalauean. Nemisiko ahriak hor e, eman izan ziren uh, erri elkargotik piskat. Eta izan hasi ziren hor bilkurak 2000 eta edo olak. Eta nik banakien uh, nire lanaz bizitziko berko nitola mozkinak transformatu eta saldu eta hortako hasi nintzen eh, segidan bilkuretan eta ongi segitzen, eta pitxapitxaka muntatu ginuen talde uh, azkar bat, eta hola gaur eh, bimira eta ogoita iruan gira, eta azkenean urbil, eta ilega realitate bat eta barrenan lan dugu egun. Zein da olako toki baten importantzia zuretzat? Bo, ni pentsatzeut beste entzat netzat bezala garantzitsua dela, zenta olako gauza eraikitzea bakarrik kasik imposible da, Eh, lana hainiz da, badira gauza hainitz ungi pentsatzeko ez da trompatu behar eta hor huartu gira. bat eh, etxalde uh, talde batekin ideia hainiz direla eta gauzak aixo bekio egiten direla. Ramuntxo Ibarburu, zu Ruñako zerri azlea zira, idoki sormarka barnekoa, zuk zendako deliberatu duzu urbil elkarteko kide izaitea. Be, ni uh, egresadan ez lehen uh, aiexat uh, gaten itzen, Baina uh, bidia, uh, banuen horren uh, bat uh, arat uh, hemen uh, minutoz ondo ondoan naiz. Atako, uh, urbil izena ongi bana du. <laughs> Eta nola pasten da beste elkarteko beste kidekin, untxa pasten da, ez, eta initzetan hor ikusten zitugu, beti elgarlanean zizte ondoan zizte? Bai, bai, ni naiz aspaldi hemen sartu, ni biaken aldia naizela hemen transformatzen ari, eta denek onartu naute, eh, eta laundu erakutsi nola egin behar den, launtziate etorri, e, eh, izi konten naiz. Zuk ze masina baliatzen dituzu gehienik? Be, gu uh, aragi lana ibiltzen dugu, izan irakitekoa, irakitekoa eta uh, siatzekoa eta pusatzekoak, eta uh, biztan da aire utxean emateko hori. Etiketak eta denak ematen uh, ditugu. Eta hori zure aldetik ezartzea zure txan kasik eh, ezinezkoa da ez? Ez ez, holako leku bat eh, ezin da egin eh, sobera, kap, kapitala ondia da gobezalako laborari txiki batzuek alako, alako tresna bat montatzeko. Iziari importanta da, ola denek baliatzen dugu, erraten bezala elkarte hori, hola, hola dugu gure gako hortan dugu guk gobezalako laborari txikiak. Aldiz, zu Jean-Louis Laduz, e, etzira eh, urbil elkartean, gaur bisitan etorri zirat eh, idekien kari, konten agertu zirela dirudi, nondik heldu zira? Guk baserria erasua da, eta baitu behiak, eta itentu usalak, diretuki eh, klienteri saltzen ditugunak. Erdia freskoan eta erdia asoan, eta etorri nahiz hau ateliera ikustiat, ikusteko hemen iten du asoa hemen iti, eta zertako ez, lokala ahunt ere da. Eta normetan, eta guen txetik bi kilometretan, orduan, segur da doike klienta izan gira. Ez agutzen nuen proiektua astapenetik, eta kanpotik ikusia nuen bat mian nua, hor, atiak idekia diela egun eta, eta hola etorrian ikusiat. Eta beraz, impresioa ona izan da? Ba, ahuntuna ba, ba, ba, ba. ba gauza ere gara, eta nik uste kontratua pasatuko dugu hemen berian. Agunt importanta da, gero eta eh, gazte gehi eh, gutio da, maru eta oik berdie eh, argunt zaindu eta lagundu. Eta nik uste bide honean eman dute proiektu hau, bai.